Sura 108 El Kauthar Mnogo dobro Mek 3 ajed Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Inna a'tajnaka al Kauthar Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.